الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا لن U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uzvišeni Allah odrijedio je pripadnicima ovog ummeta znatno kraće životne vijekove u odnosu na ranije narode, ali im je iz svoje plemenitosti podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike, pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspjeh za koji bi inače trebao mnogo duži vremenski period proveden u ibadetu i dobrim dijelima. Ovim prilikama razbija se ustaljena rutina – praktično se odgaja i usmjerava na povećanju Allahu dragih dijela i razvija se jaka i konstantna veza sa gospodarom. Jedna od tih posebnih prilika je prvih deset dana hijđarskog mjeseca Zulhidžeta, a na to upućuju brojni argumenti od kojih su. Uzvišeni gospodar objavio je Tako mi zore i deset noći. Prijevod značenja prvog i drugog ajeta iz sure El-Fajr. Tumačići značenja ovih Allahovih riječi, poznati komentator Kur'ana Ibn Kesir kazao je Deset noći odnosi se na prvih deset dana Zulhidžeta, kao što su to rekli Ibn Abbas, Ibn Zubeir, Mujahid i brojni drugi. Uzvišeni Allah zaklinje se čime želi od svojih stvorenja, a njegovo zaklinjanje upućuje na vrijednost i veličinu onoga čime se zakleo. Rekao je uzvišeni Allah, i da bi u poznatim danima prilikom kranja kurbana kojim ih je Allah obskrbio njegovo ime spominjali. Prijevod značenja 28. ajeta iz sure El Hajj. Poznati dani spominuti u ovom ajetu su deset dana Zulhidžeta po mišljenju velikog broja učenjaka, a nazvani su tim imenom jer su poznati po svojim vrlinama i blagodatima. Resulullah s.a.v. rekao je Nema dana u kome je dobro djelo Allahu draže od ovih dana, prvih deset dana Zulhidžeta. Prisutni su pitali, Allahu poslaniće, i od borbe na Allahovom putu? Rekao je, i od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak. Iz hadisa se razumije da je svako dobro djelo koje se učini u prvih deset dana Zulhidžeta Allahu draže od sličnog djela kada se uradi mimo tih dana. Razumije se također da je čovjek koji se trudi da čini dje, dobra djela u ovim danima bolji od borca na Allahovom putu koji na tom putu ne preseli, te da se sva dobra djela u njima bez izuzijetka višestruko nagrađuju. Prvih deset dana Zulhidžeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban Bajrama, o kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban Bajrama, a zatim dan Arefata. Allahu akbar, Allahu Allah, Allahu akbar, Allahu Allah, akbar, Allahu الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر Spomenuti ajeti i hadisi jasno ukazuju na vrijednost tih dana i da vjerniku daju idealnu priliku da ojača svoj iman i obskrbi se duševnom hranom koja će mu dati elana i olakšati životne teškoće. U ovim danima otvaraju se vrata onima koji se želi nadmetati u činjenju dobrih dijela i postizanju visokih stepeni, oživljavajući ovaj zapostavljeni sunnet. Dijela koja je pohvalno činiti u prvih deset dana Zulhidžeta. La lanna lina la lanna Shvatili smo koliko su dobra djela u prvih deset dana Zulhidžeta vrednija od istih u drugom vremenu, te da su takve sezonske prilike blagodat i milost uzvišenog Allaha koju će sretni iskoristiti. Zbog toga je potrebno ovim danima posvijeti posebnu pažnju i ispuniti ih dobrim djelima svih vrsta, a naročito sljedećim. Allah. Allahu akbar, فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا والبطاح فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا والبطاح أيها الأسد ألا هب إلى Obavljanje hađa i umri To je najbolje što se može učiniti u tim danima, jer kome Allah omogući obavljanje hađa i umri na propisan način, nagrada mu je džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Umra nakon umre je iskup za grijehe počinjene između njih, a za hadž mebrur, ispravno obavljen hadž, nema druge nagrade osim dženneta. Muttafekun alejhi. واضح الحق لكم فابتدروه إنه يطلبكم أن تطلبوه Donošenje tekbira i učenje zikra. Rekao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: Nema dana koji su veličanstveniji kod Allaha i njemu draži od ovih deset dana. Stoga ih ispunite riječima La ilaha illallah, Allahu akbar i alhamdulillah. Ahmed Sahih Ibn Omer i Ebu Hureyre, Allah njima bio zadovoljan, izlazili su na pijacu za vrijeme prvih deset dana Zulhidžeta, donoseći tekbire, pa su i ostali ljudi čuvši njihovo tekbiranje, donosili tekbire. Buharija, 1453. Tekbir se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je učiti u periodu od sabah namaza na dan arefata za one koji nisu na hađu, a za hađi od podne namaza prvog dana bajrama do ikindija namaza četvrtog dana bajrama. Preneseno je više načina na koji su ashabi donosili tekbire. Mogu se jednostavno ponavljati riječi Allahu Akbar, a mogu se učiti na sljedeći način – Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahu alhamd. Nije propisano zajedničko donošenje takbira, tako da skupina uči takbire u isti glas, jer ne postoji predaje od odabranih generacija koji bi to potvrdile. Sunnet je općenito zikriti, a tako i pojedinačno donositi tekbire, dakle svako za sebe dobrovoljni post. Post je ibadet koji je svemogući Allah pripisao sebi zbog njegove velike vrijednosti i visokog stepena. U hadisi Kudsiju Allah uzvišeni kaže Svako dijelo sina Ademovog njemu pripada osim posta. On u istinu meni pripada i ja ću za njega nagradu dati. Utefekun alih. Prenosi se od poslanikovi sallallahu alihi wasallam supruga da su govorile Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam postio je devet dana Zulhidžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu. Ebu Davud Sahih Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na hađu postiti dan Arefata, devijeti dan Zulhidži, jer je na post tog dana Resulullah sallallahu alaihi wa sallam podstaka ukazavši Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grijehe učinjene u protekloj i grijehe učinjene u narodnoj godini. Muslim. Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u džamijama, pohvalno je u tim danima učestati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrednijih i najkorisnijih ibadeta, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraćajući se Saubanu radijallahu anhu rekao je: Nastoj da što više seđdi učiniš, jer za svaku seđdu koju učiniš, Allah će te sebi podići za stepin i grijeti oprostiti. Muslim. Allahu akbar, Allahu Allahu akbar, Udjeljivanje sadake. Rekao je uzvišeni Allah. O vjernice, udjelite od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupane prijateljstva ni posredništva, a nevjernici sami sebi čini nepravdu. Prijevod značenja 254. ajeta iz sure El Bekar. Stoga je pohvalno uljepšati ove dane i tim i badetom. Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa. postoje i mnoga druga dijela koje je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima, kao što su učenje Kur'ana i traženje oprosta, dobročinstvo roditeljima i komšijama, održavanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zavađenih, podsticaj na dobro i zabrana lošeg, ostavljanje ružnih riječi, čuvanje pogleda od harama, ukazivanje počasti gostima, posjeta bolesnih, donošenje salavata na poslanika sallallahu alaihi wasallam, upućivanje dove za roditelje i braću u vjeri, unošenje radosti u srce muslimana, praštanje i sl. Dolazak ovih posebnih sezonskih prilika potrebno je preduthitriti iskrenim pokajanjem od svih grijeha uz čvrstu odluku da im se neće vratiti, te donošenjem odlučne namjeri da se ti dani ispune Allahu dragim dijelima. Objavio je svemogući Allah. One koji se budu zbog nas trudili, mi ćemo sigurno putavima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čini. Prijevod značenja 69. ajeta iz sure El Ankebut. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od sretnije koji koriste ovakve prilike, koji je obasipa svojom milošću i kojima je zadovoljan, jer on daje nadahnuće i upućuje na pravi put. Amin.